Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Jamen, velkommen. Hjertelig velkommen til Responderam somente os desencarnados. Eu queria escutar os encarnados agora. Boa tarde. Boa tarde. Jeg tror, han, ele oversætter det lige til dansk. Han siger, at han tror, det var kun dem på den øh, åndelige plan, der svarede, men ikke dem på den fysiske é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje com vocês. Det er mig en stor glæde at være her i dag. É uma honra poder falar na terra de Copenhague, na Dinamarca. Og det er mig en stor ære at kunne tale her i Danmark. É uma alegria København. muito grande poder estar ao lado da minha irmã, Carol. Og det er også mig en stor glæde at kunne være hvis, her hos min søster Carol. E muita alegria também do meu cunhado, Brian. og kunne øh, møde min svoger Brian, som er her. Jeg E dizer para vocês que é uma felicidade muito grande poder estar falando para um grupo de pessoas, muitos não espíritas. Og vil jeg, jeg vil gerne sige til jer, at det er også mig en stor glæde at kunne være her og, og være med til at holde et foredrag til en stor gruppe mennesker, hvor mange af dem ikke er spiritister. E queríamos agradecer o gentil convite da nossa querida Sônia, da Vera, de toda a equipe que está ajudando nesse trabalho. Jeg vil gerne takke a indbydelsen, jeg a af e og Valla e det time der arbejder aqui em Danmark. Queríamos agradecer também a Elsa Rossi, do Conselho Internacional Britânico, que agendou as nossas palestras em toda a Europa. Jeg vil også agradecer a Elsa Rossi, que nos os med planlægge de forskellige møder rundt omkring i Europa, og hun er øh, medlem af den øh, internationale spiritistisk øh, råd, det internationale spiritistisk råd. Quando ela precisar de ajuda, vocês podem socorrê-la. Når hun får brug for hjælp, så må I gerne hjælpe hende. Só vou pedir que falem alto, porque nós estamos gravando na filmadora e gravando em áudio também. Vi skal tale højt, fordi vi optager det her på bånd, og vi optager lyden også. Nós vamos falar hoje sobre, vamos fazer um pequeno seminário sobre a depressão e a terapia do amor. Vi vil i dag holde et lille seminar om depression og kærlighedsterapien. Esse seminário ele é composto de quatro palestras. Dette seminar er bygget på fire forskellige foredrag. A primeira Depressão, causas, consequências e a terapia do amor. Den første, depression, årsag, konsekvenser og kærlighedsterapien. Que nos apresenta Jesus como o maior psicoterapeuta de toda a história. Som øh, viser os Jesus som den største psykoterapeut i hele historien. A segunda palestra, Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa. Den, det andet foredrag, øh, selvtilgivelse uden skyld. A terceira palestra, depressão e a influência espiritual, a importância do autoconhecimento. Den tredje, depression og øh, den åndelige påvirkning i sin aura. Øh, vigtigheden af øh, auto, selv, self, selvkendskab. Self-knowledgement. Ja, self-knowledge. The importance of self-knowledgement. <laughs> E a última palestra, Depressão e Desapego, a alegria do trabalho no bem. Og den sidste, øh, depression og det at kunne give slip, glæden ved at arbejde for det gode. Como nós estamos traduzindo e dispomos apenas de três horas, três horas e meia, nós vamos compactar um pouco esse seminário. Uh, fordi vi oversætter, og, og vi har uh, 3-3,5 time til vores rådighed, så gør vi det lidt mere kompakt. Mas nós trouxemos aqui os CDs com várias palestras, inclusive o seminário completo. Men vi har uh, øh, CD'erne her med alle foredragene og com, hele seminaret. Com todas essas palestras e outros temas como casamento, divórcio e lesões afetivas. Vi har alle de her foredrag, men vi har også andre temaer som øh, øh ægteskab og oh, skilsmisse. Nós temos a palestra Reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência. Vi har også foredraget Reinkarnation i